الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا Zahvala dragom gospodaru na njegovim neizmjernim blagodatima. Posebno mu hvala na tom je što smo od umeta Muhammeda sallallahu alaihi wa što smo zdravi i što uživamo u bezbjednosti pa se možemo u njegovim kućama susretati i učiti. Salavat i salam posljednjem Božijem poslaniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, plemenitim ashabima Gospodaru naš, molimo te da nas počastiš korisnim znanjem i da nam dadneš da se na najbolji mogući način u svojim životima okoristimo onim čemu se nas ti poučio. Gospodar, nemoj učiniti da je Dunjaluk naša najveća briga, niti učiniti da je naše posljednje prebivalište žene. Sačuvaj nas od svakoga zla, a posebno od zla nas samih jer niko nam ne može veću štetu nanijeti od tvojih stvorenja nego što mi sami sebi možemo štetu nanijeti. Gospodaru sačuvana nas. Draga braće i poštovane sestre, sa 146. hadisom u Sahihu imama Buharije mi nastavljamo druženje. I prije nego što se sjetimo dovom ili fatihom imama Buharije, podsjetimo se da je Resulullah s.a.v. kada je upitan za takvaluk, pokazao na sve Mubarek pleće i rekao et takva hahuna. Kaže bogobojaznu, svijest Allahu je ovdje. Mi smo izašli iz mjeseca Ramazana. Alhamdulillah, Allah dragi nas je počastio. Ispostili smo. Kažu mi ahbar koji dolazi iz dijaspore, i Sanđaka. Kaže, nikada nije bio ljepši. Jedan imam, nedaleko od Tuzle, u jednom mjestu, kaže, ne znam šta je ovo, kaže, 30-40 mladića i djevojaka novi nikad i nisam u džami vidio, vidio sam ih ovaj Ramazan. Alhamdulillah, to je sve nešto što nama Allah daje da na jedan najljepši način ovaj mjesec živi. Uvijek je bitno prije nego što evo, uđemo u ovaj hadis, vjernik i sa sebe trebaju preispitivati. Nije bitno, nije bitno koliko brzo ideš. Bitno je da u pravom pravcu ideš. Jer možeš ići 300 nasad ali ako ideš u pogrešnom pravcu, samo će se više, više će ti vremena treba da se vratiš na onu polaznu tačku. I zato ako nas je u mjesec Ramazan naučio, naučio nas je sabur. A sabura treba imati svim sa svakima posebno sa sobom. Malo preispitivati sebe šta je čovjek uradio, što planira da uradi. I ona, prije nego što ću doći ovdje, čitao sam jednu lijepu knjigu pa hoću da podijelim detalj sa vama Kaže imam Ibn al Qayyim u tefsiru kuranskog ajeta Nesullaha fe Kaže oni su Allaha zaboravili pa Allah nije zaboravio. Kaže subhanallah Allah nikoga ne zaboravlja. Ali kaže jednu, lijepu misao. Kaže Allah je dao da ne traže znanje kako bi karakter svoj oplemenio i dobrim djelima se ukrasio Vrlo je bitno za vjernika i vjernicu i vjerujte, 90% problema, možda čak i više, sa kojima se mi suočavamo, posljedica je što ne slušamo vasijet, savjet, oporuku Resulullaha sallallahu alaihi wasallam, da tražimo znanje. Kad je on rekao fadlul alimi ala ke fadli ala adnaku, vrijednost onoga koji zna nad onim koji je abid, koji je pobožnjak, je ko moja vrijednost nad najslabijim od vas. I kaže se da imam Ahmed je jedne noći pred preseljenje, svjetlost kaže čini šta hoćeš Ahmede oprošteno ti je. Kaže lažiš Allaho neprijatelj. Kaže gospodar u Kur'anu Vabud rabbeke hata tijeke lijekin. Robu gospodaru dok ne dođe preseljenje. U tom trenutku se pojavi Iblis lanetullah ali kaže na hiljade pobožnjaka sam ovako prevario. Jer on je čitav život pobožan bio čest i pred preseljenje vidi radi šta hoćeš oprošteno. Kako oprošteno? šeita ne diže ruke od tebe dok duša ne izađe. I zbog toga je vrlo bitno da u, svome životu imamo druženja gdje učimo. Nemojte dozvoliti da prođe hefta, pa dvije hefte, mjesec. Družite se, družite se posebno sa znanjem. I to je, to je velika vrijednost. Kažu da kada bi dolazili kod ashaba Rasulullah sallallahu alaihi ljudi da ih pouče nešto oni bi govorili ovim riječima Merhaben bi wasiji Rasulillah Kaže dobro nam došao onaj kojeg nam je preporučio Božji poslanik Pazite, kaže ko te preporučio, kaže taj i taj E sad zamisli koga je, kaže onaj ko traži znanje Njega je preporučio Božji poslanik sallallahu Da se sjetimo Fatihom ili dobom imama Buhari Čiju hadijsku zbirku čitam Redan lillahi fatih 13. poglavlje je u knjizi o abdestu babu huruđi, huruđi nisa il alberaz poglavlje odlazak žena radi obavljanje fiziološke potrebe odmah kada se vraćamo u, ta doba i u to vrijeme trebamo malo onaj mjerila promijeniti kaže Hazretija Iša ako se sjećate govorili smo, kada su je pitali, podigli su nosiljku koju je ona bila da je stavi na devu, kaže kako te nisu primijetili da, da ti nisi unutra kad je izostala ono, kad su išli u vojni pohod, kaže žene su u, taj, u ta doba i muškarci naravno bili laki. Kaže, stavili su, mislili su da sam ja unutra. Kada govorimo o odlasku žena radi obavljanja potrebe, znači nije bilo zahoda, nije bilo toaleta, nije bilo veca. Ali ono što je meni podstaklo na razmišljanje jeste to činjenica da su samo jednom u 24 sata maksimalno išli do obave Pa onda se pitam kako. Pa kaže, jeli su samo jedan put a i tada kada bi jeli ne bi se ne bi se, ne, bi, ne se ne šta prejeli. Znači prejeo se znači da se najeo. Ne bi se ni najeo. I smatrali su i kada govorimo o bidatima novotarijama Znate što je Hazrete Iša rekla? Koja je prva novotarija koja se pojavila nakon Resulullah s.a.v. kaže sitost. I ovo nam malo, zašto pokušavam napraviti uvod, jer znate šta znači, normalno, alhamdulillah, mi uživamo u darovama gospodara, svi imamo toalete u svojim kućama. Vako kad čovjek ode nekad, onaj na izgled, vidi otprilike s kojim se problema ljudi suočavaju, u ta doba nije bilo kanalizacije. Tačno se znao jedan dio Medine u koji se odlazlo i kaže žene su odlazle u, ta, u, onaj, u taj dio samo po noći. Hadis koji onaj, ćemo ako Bog da danas pročitati govori upravo o tome i govori ako, ako ga dobro poslušamo i malo oborimo ove perde našeg razumijevanja, pa nama je vas da otvoriš česmu, voda teče. Pa onda se sjetiš agresije, pa se sjetiš ona dva bidona, pa je bilo, bio je jak onaj koji je mogu dva po dvadeset nositi. Jer onaj po 25 to je rambo. Na sjetiš se koliko je trebalo, nekad po kilometar dva smo išli pogod pa se sjetiš civara, na veriš, na civara, kako zovu Hercegovini, zovu tačke. Zbog onog točka vjerovatno. Dakle, to su nimeti, alhamdulillah, podsjećanje na nimeti i podsjećanje na stil življenja u ta dobu. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها od Jahja ibn Bukira, od Lejsa, od Bukajla, od Ibn Šihaba, od Urve, radijallahu anhu, od Aisha radijallahu anha, ene ezvađen nabiji sallallahu alaihi wasallam da su supruge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kunne jahruđne bil lejl izlazile su po noći da te berrezne ilal menasija kada bi htjele da odu na mjesto koje se zove menasija gdje bi se obavljala nužda to je jedan dio Medine koji je malo udaljen وهو sa'idun efjah to je jedna visoravan mala bila gdje su se ljudi zaklanjali kada obavljaju, kada obavljaju nuždu فكان عمر يقول فكان عمر يقول للنبي يحجب نساءك فحضرت عمر رضي الله عنه قال رسول الله نك ستوى هنوم سكريو فكريو فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل يروفيسنك صلى الله عليه وسلم نيم تو نرجيما فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء فحضرت سودة كتير كتير كزمعي Hanuma Rasulullah sallallahu alaihi sallam i ona je prva koju je Rasulullah žene nakon Hazreti Hatidže. Izašla u jednoj noći kaže وَكَانَتْ إِمْرَأَةً طَوِيلًا a bila je visoka žena. فَنَادَاهَا Umar pa ju je Omer zovno kako je vidio da ide u daljini Ela وَكَدْ عَرَفْنَاكِ يَا سَوْدَ Zaista smo te prepoznali Sauda. Hirsan ala an yunzila al-hijab jer je volio Hazreti Omer da se objavi ajet pokrivanja pa kada izađu da se ne vidi koja je žena. Fa enzel Allahu ajet al hijab, pa je uzvišeni gospodar objavio ajet koji govori o hijabu. Sada nekoliko pojašnjenja. Hazreti Omer radijallahu anhu kaže tri puta sam ja, moje mišljenje je odgovaralo onome što je Allah objavio. Prvo je ovo. Kaže, znalo se des da ljudi dođu Resulullahu u kuću. I Hazreti Iša jede sa njima. I zna se deset kako oni jedu iz iste posude. Hazretja iša i ruka nekog od ashaba dodirnu se njima, kažu to bude ogromno, teško im bude. Prije nego što je objavljena u hijabu da se odvoje Hanume Rasulullah sallallahu alaihi sallam od gostiju. I vi znate čak za Hanume Rasulullah važi pravilo. hunne meta'an fas'alu hunne min وَرَاءِ hijab Hanume Rasulullah ashabi nisu mogli direktno pitati, nego iza perde. Ne samo hijab pokrivanje, nego iza perde samo mogu pitati. Hazreti Sevda, oni koji se duže druže sa nama, znaju da 2007. smo imali sveha numere Resulullaha, prosto jedna po jedna objasnili koja je šta je. Hazreti Sevda radijallahu anha je nakon Hazreti Hatidže Resulullah se dvije godine nije ženio. Prva Hanuma rasulullahova nakon, nakon Hazreti Hatidže je bila upravo Hazreti Sevda. I kažu kanet reeten, kebira, kaže bila je kupna žena. I ne samo ta uvila, kažu u nekim predajama da je bila baš i onaj kupnija od, drugih, potom je se i prepoznava. Ovdje u ovom hadisu Resulullah sallallahu nekoliko stvari. Hazreti Omer kaže, ja sam tri puta, moje mišljenje je odgovaralo kuranskom ajetu. Prvo oko hijabu. Jer je došao kod Resulullah sallallahu i rekao, Allaho poslaniće, kod tebi ulazi i čestiti ljudi oni koji su manje čestiti. Pa naredi Hanumama svojim da se odvoji. Sad zamisli Resulullah u toku dana uđe stotinu, dvijesto, tristo ljudi. I kada je jedan od muhadisa Šejh Švajbar Naut kad su ga pitali karakteristika ashaba plemeniti šta je bila. Hanume Resulullah imaju svoju posebnost. Kaže karakteristika ashaba je bila da kada dođu i musafiri da Hanume iznesu hranu. Šejh Švajbar govori. Zašto? Zato što je to bilo normalno. Ovdje je ono što je Hazreti Omera zabolno jeste što kaže kod Resulullaha dolaze svakakvi ljudi. Dolaze oni koji su čestiti i oni koji su manje čestiti. Pa kaže Allahu poslaniće naredi im da se, to je prva stvar. Druga stvar, Hazreti Omer je vidio klam Ibrahim, mjesto Ibrahim alaih salama gdje je Ibrahim klanjao. Kaže Hazreti Omer kad bi Allahov poslaniće tu obavili namaz i objavljen ajet وَتَحِدُوا مِنْ مَقَامِ Ibrahima musalla. Uzmite na mjestu gdje je Ibrahim alaih salam klanjao i vi obavite namaz. I vi znate, tu su dva rekiata koja se klanjaju prilikom hađa. Kada dođeš prije tavafa, klanjaš najprije dva rekiata. I treća stvar gdje je Hazreti Omer gdje Hazreti Omer svoje, njegovo mišljenje je bilo on, onako kako je gospodar zadovoljan jeste kada su Hanume Rasulullaha jednom ona ljutle Božije poslanika, on se stidio, otišao je Rasulullah s.a.v. od njih i to je najbolje. Nekad kad ste u onaj situaciji gdje je svađa, nekada je najbolje odšutiti ili je najbolje izaći. I opet će vam zahatati što ste izašli, ali izađite. Nekada imate situaciju, neko drag vas napadni. Nemojte. Kaže, Resulullah je otišao, a Hanume su ga naljutile. I kaže, Hazreti Omer je tada rekao svoje riječi. Asa rabuhu intalata kunne e jubdilehu min kunne. Kaže, njegov gospodar hoće, ako bi on vas pustio, da zamijeni boljim ženama. To je rekao Hazreti Omer, isti takav ajet objavio. I kažu, jer zašto? Pa kaže, gdje ste vi uzvrt Resulullah sallallahu Znači, to je nešto gdje je Hazreti Omer, gdje je Hazreti Omer, da kažemo, njegovo mišljenje, njegov stav, taj fitret čisti je Hazreti Omera da kažem učinio da kaže ja sam evo ova ove tri stvari ja sam eto moje mišljenje bilo i gospodar je objavio aj koji to mišljenje koji to mišljenje odobrava ovdje nekoliko stvari kao na nikada nemojte adet prije 40-50 godina adeti u Bosni i Hercegovini su bili potpuno drugačiji u smislu života življenja pokušajte kada gledamo, govorio sam na početku, Resulullah sallallahu alaihi sallam pitaju Hazretja Išu šta je bila hrana Resulullaha. Kaže dvije crne stvari. Kažu koje crne stvari? Razumijemo hurma crne, Kaže i voda. Jer i voda u to doba nije bila bistra. E sad kad zamisliš da je većina dana Resulullaha prolazla na vodi i na hurmama. Onda ti je jasno kakav je, koliko je skroman život bio. Kada pogledaš kako mi danas živimo, kažu da je za vrijeme Hazreti Omera poslan liječnik muslimanima i kaže Hazreti Omer vratite ga ne treba nam. Kaže zašto? On liječi preko stomaka, a mi se preko stomaka ne razboljevamo. Mi imamo druga oboljenja. Šta znači? Ne pretjerujemo. Kaže mi smo narod, Resulullah nas je naučio da kada jedimo da se nikada ne najedemo čak, a kamo li prejedemo. A ovaj je liječio tako što je uvodio režim jela. Ono što je također bitno, svi hadisi Rasulullah, kada saberete kompletan njegov život, vidite da je u trenutku znao Resulullah s.a.v. postati najmučniji čovjek i u istom tom trenutku prebaciti uvak sve što je, što je dobio onaj umet za, za interese muslimana. Kaže, jedan čovjek primio islam, jevrej bio. Kaže, ako ja poginjem pred bitku na Uhudu, ako ja poginjem u ovoj bitci, neka sve moje, a imao je sedam bašći oko Medini, Najmučniji bio od jevreja. Kažu, niko nije mučniji od njega, nije bio u Medini. Sve što ja imam, pripada Muhammedu. Nije čak rekao Resulullah Muhammedu. I u bitci na Uhud on presali kao šehid. Dolaze kod Resulullah sallallahu alaihi sallam, kažu Boži poslaniće, svi sedam bašći on je tebi ostali Kaže, to je muslimani. Prvi bak. Zamisli, kaže, u tom trenutku na Arhadijskom polotoku niko nije bio imućniji od Resulullah sallallahu Sad se kad to dođe, pa neko bi rekao, pa dobro, evo 2%, evo 3%, jel ono 2,5 ili 3% zekija? Pa evo, pa, pa mi mjerio, pa dobro, imam djecu da zbrinijem svakome po ovo. Na kraju bi dobio, da bi dao višak. Dao bi ono što sam, što sam ne bi uzeo. Subhanallah, jedan od problema nas jeste što mi vjeri dajemo višak. A glavnicu dajemo dunjalu. I zato jedna od najljepših dova je, gospodaru, ne dozvoli da dunjalog bude naša najveća briga. Jer ako si dunjalu, vjernik nema, pazite, iskrenost vjernika. Evo ovaj hadis, Hazreti Omer je toliko iskren da njega voli relacije među, ja naravno, povjerujem se ljudi. Odnosi među muslimanima, moraju muslimankama, moraju se obnavljati. Nemojte da, subhanallah, Hazreti Omera boli što se vidi Hazreti Sevda, ne valja da je svako gleda. A kamoli da se musliman i muslimanka osam. Kamoli, i onda kaže šta je bilo, pa eto, desio se problem, javio se, šta ćemo, kako... Pa, pa prvo ti je, neće se osamiti muškarac i žena da im neće šetan biti treći. Što samog sebe dovodiš u situaciju da griješi. Ovdje, iskrenost insana, kada kaže pokazatelj iskrenosti insana su četiri stvari. A da je iskren, hoću prvo, tražim zadovoljstvo Allaha Đelešanu. Prvo. Hazreti Omer u svemu što je radio tražio zadovoljstvo gospodara, čak i u ovome. Drugo, kaže, stalno se priprema za susret sa gospodarom. Treće, žao mu je zbog svakog vremena koje mu prođe, a da nije upotrijebio to u ono što je hajr. I četvrto, osjeća najveću radost kada spominje Allah, osjeća najveću radost kada upućuje dovu, kada uči Kur'an, kada posjeti nekoga u ime gospodara. Ovdje pogotovo je bitno Obratite pažnju. Alhamdulillah, Allah dragi nam je otvorio vrata svoje milosti. Znate za hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaista Allah daje dunjalu onome koga voli i onome koga ne voli. A vjeru daje samo onome koga voli. Allah nam je otvorio vrata svoje milosti time, alhamdulillah, ljepoti, rodili se, rodili se u muslimanskim porodcama, rodili se u mahalama gdje imaju džamije. Koji je to dar gospodar? E, sada zamisli te džamije i te porodce kada budu u nasudnijem danu rekli, pa nismo mu pružili, nismo joj pružili, evo imala je priliku, imao je priliku, pa nije iskoristio. Ovaj hadis Rasulullah s.a.v. uči nas o popravljanju, o popravljanju morala raditi na svom moralu, raditi na popravljanju svog karakter, To je proces. Ne može vjernik i vjernica uvijek pronalazi, ako pronađe mahanu neku kod sebe, nastojim onoliko koliko mogu, odmah da se suočim sa njom. Priznam je, kažem, dobro imam taj problem, ja pomozim mi da se riješim tog problema. Posavjetujem se sa ljudima, kako da promijenim taj svoj karakter. Kaže Resulullah s.a.v. ja garantujem, hadis izbilježi imam Tirmizi, Kaže, ja garantujem džennet u najvećem dijelu dženneta. Onome koji popravi svoje ponašanje. Ponašanje. Bez promjene ponašanja, vjerujte mi, ono što, alhamdulillah, mijenja stvarnost, mi možemo govoriti ljudima, ali ono što ostane na kraju, kažu hiljadu ljudi kada priča jednom ne mogu ga promijeniti. Jedan kada uradi nešto, može promijeniti hiljadu ljudi. Samo je pitanje, hoće, je to iskreno uradio? Kaže Resulullah, ja garantujem mjesto u najgornijem dijelu dženeta onome ko, ko popravi svoj moral. Ovdje hoću da završim sa jednom lijepom izrekom. Kaže, imamo hasidi, kaže tri stvari su, kaže, rijetke. Gotovo da ih ne možeš naći. Kaže, rijetko se nađe lijep fizički izgled sa čestitošću. Sve što imamo Allah daje kao iskušenje. Da ne nekome imetak udalji ga od sebi. Znate za onoga shaba, tražio je resu, Boži poslaniče proučio i dovoljno da mi Allah i metak. Ostavio i nama, ostavio i sve, ostavio i zekar, otišao da se bavi stokom i ovcama i govedi. Kaže, najređe ćeš naći lijepo lice, lijep fizički izgled, kaže, i čestito ponašanje. Dalje, kaže, najređe ćeš naći, a ovo je mene najviše pogodilo, kaže, najređe ćeš naći čovjeka koji je pobožan u isto vrijeme lijepog ponašanja. Jer njegova pobožnost daje njemu neki, neku gordost. Ja klanjam balan, ja jutro sabah u džematu klanio još ja ezan pručio. Kad je svanilo, klanio dva rekata duha namaza. Gdje si ti? Nema ponašanja. Zašto? Njegovi ibadet, ja, ono kaže, husnul huluk ima dijane. Kaže, lijepo ponašanje sa pobožnošću. Znači, baška lijepo ponašanje, baška pobožnost. Subhanallah, kada je Resulullah rekao, kada vam dođe onaj sa čijom ste vjerom i ponašanjem zadovoljni, neka se uda, neka se Znači Resulullah je čak rekao, baš ti kažeš ja vjerujem, ja vjernik, ja vidiš, kanja vak, kako ti je ponaša. I treća stvar, prva stvar, najređe će se naći fizički izgled sa čestitošću. Isto tako i metak sa čestitošću. Pozicija sa čestitošću. Bilo što od dunjaličkih dobara. Da insan ima, još da je čestitošću najređe naći. Druga stvar, Kaže, lijepo ponašanje sa pobožnošću. I posljednje, kaže, i ovo me zabolo, moramo gledati relacije između nas. Kaže, bratski, ono, sestra, brat, odnos među muslimanima, kaže, sa emanetom. Znači, ja tebi, brata, ti se meni povjeriš, ja to svima ispričam. Najrijeđe ćeš naći brata ili sestru muslimana kojem kad se povjeriš, kada mu kažeš neki svoj problem, on dođe pa zloupotrebi to tvoje čuvajte, nemojte mi, dajte da budemo od ovih ljudi koji su, ako Bog da lijepog ponašanja, koji čuvaju vjeru i koji kada im se neko povjeri čuvaju taj emanet. Ja molim gospodara da nas počasti da ove stvari čuvam. Nije lako. Alhamdulillah, koliko paketića ste podijelili? 300, Ja sam vidio na internet stranci mašala ovi naši ahbali su donacija je bila neke naše braće iz Danske 340 paketića, 348 paketića spodijeli. Alhamdulillah, 3,5 tone, 3500 kilograma hrane je skupljeno. Alhamdulillah, ovo malo mjesto od februara, ovaj tabački mešćid je iznio to. Ja molim gospodara da nas počasti. Vjerujte, možemo puno. Samo je pitanje hoćemo li zajedno da radimo. Ovo kako smo krenuli jedini je način da se promijeni sve priče, trebalo bi ovo, trebalo bi ono. Svi ljudi sjednu i dadnu vam hiljadu dijagnoza, ali dobro, ali šta je lijek? Lijek je ovo, činiti dobro i činiti ga dobro, činiti dobro zajedno. Ja molim gospodara da nas ako Bog da u tome pomogne. Amin. Euzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa tamu taslima ala sayyidina wa nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš uputi nas prema najboljem ponašanju. Gospodar naš počast nas najboljim ponašanjem. Gospodar naš počasti nas ponašanjem svoga miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Gospodaru, naš nijedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ, pa te molimo da naša dobra djela ne odbiješ. gospodar naš nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš, pa te molimo da sva naša dobra djela primiš. Gospodaru, ona su od tebe prema nama, pa te molimo da primiš svoj dar koji se nama dao. Gospodaru, naš nemoj učiniti da nam Dunjaluk najveća briga bude. Gospodaru, naš počasti nas da čuvamo jezike svoje. Gospodaru, naš počasti nas da čuvamo poglede svoje. Gospodaru, naš počasti nas da čuvamo čednost i čestitu svoju. Gospodaru, naš sačuvaj nas od svakoga zla i počasti nas proživljenjem u društvu tvoga viljenika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Gospodaru, naš učini našu zemlju i sve druge zemlje gdje muslimani žive bezbjedno. Gospodaru, našoj obskrbi umet Muhammed Gospodar naš sačuvaj umet Muhameda. Gospodar naš sačuvaj krv umeta Muhameda sallallahu alaihi wasallam i sačuvaj krv svih nevinih ljudi. Gospodar naš molimo te da pomogneš umet Muhameda sallallahu alaihi wasallam na svakome mjestu. Gospodar naš počasti nas da budemo od onih koji stalno upućuju dovu za umet Muhameda sallallahu alaihi wasallam. Gospodar naš počasti nas istinskim stilom i počasti nas da budemo od onih koji kada se tebe sjeti njihova srca zadrhti. Gospodar naš oprosti roditeljima našima, očevima, majkama, braća i sestrama i nas na pravi put. Gospodaru naš, molimo te neka ova godina bude godina povratka tebi, da mi u tome imamo svoga udjela. Gospodaru naš, neka do sljedećeg Ramazana još više ljudi tebi na seždi bude. Gospodaru naš, počast nas da mi budemo od koji tvoju vjeru pomažu, pa nas i ti pomozi, Gospodaru. Subhana rabika, rabila, izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin rabila, rabbil alamin al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim.